أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى wanda suke sauraronmu da kuma kallonmu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yamuna talatin ga watan ramadana a wani kauli a wani kauli ɗaya ga watan shawwal hijira 1441 yayin da ya daidai da 23 ga watan biyar shekara 2020 inda muka fara gabatar da wato darasi cikin littafin a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alun wa jawabun na babban malami profeso ali abdurrahman bin sa'ad ashasari wannan ita ce halka ta bakwai bayan malam ya faɗi matsaloli ya ce lidalika saboda haka ne ra'aitu na ga ikiraja ma katabtuhu in fitar da abin da na rubuta an da shi'a al-isne a shari'a wato akan abin da in shi'a suke ƙudurce masu aƙidu na imamai guda goma sha biyu ala tariqi su'ali wal jawab ta hanyar tambaya da ba da amsa wa qad ra'aytu na ga ikhtisarahu in taqaita shi thumma ra'aytu ikhtisar al muktasar sannan shi ma muktasar din naga ya kamata in matse shi akan ce itasara ya atasiru al mu'tasir shine wato ittakhadahu ko sharibal ma'a qalilan qalilan idan ya sha ruwa kadan kadan sannan akan ce e, itasara ya atisiru al itisar da ma'anan akadahu iktasabal mal min yadihi iltaja'a ilayhi bakila alayhi duk wannan akan ce e, itasara amma asali Allah ya ce wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja mu muka saukar da ruwa wanda aka matso daga girgiji sannan ya ce wato cikin suratu yusufa wato wafihi ya asirun ya asirun sannan Allah ya ce mana wala asiri daga nan ne aka samu al'asir wato leman da ake matsewa to shine malam ce sun mara'aitu tisar al muktasar sai na ga ya kamata in matse shi ma muktasar ɗin tazkiran don tunatarwa bi fara'idid da abin da yake ya zama dole a addini wal in ƙadil musulmina da kuma tsamar da musulmai mimma aka za wato ba'dal maftunina allazina saqatu fil fitna wato abin da ya kama sashen no inda suka fada cikin fitina Allah dama ya ce wa munafikai ala fil fitnati saqatu ku saurara ku ji wallahi cikin fitina kuka fada wa minhum man yaqulu udhilli wa la tabtinni akwai wanda za a fita aikin addini ya cewa annabi ya rasulullahi inda za a je can akwai kyawayen yan mata ka cewa in mutum ya ji irin wannan yana samun matsala a imaninsa dan Allah ni kamun izini in zauna saboda kada in fada fitina suna fadar wannan maganan Allah sai ya ce ala fil fitnati saqatu wallahi kuma cikin fitinar suka fada saboda inna jahannama kuma jahannama ce ta kuma su. to shine malam yace kullu zalika dukkan wannan firasatul lid-dini wa himayatuhu tsari da kuma kariya ga addini min al-adiyati alaihi na ainihin wato kawo farmaki ga addinin akan ce al'adiyat jama'a jama'anin jama'atul qawm al-musta'idun lil jama'ar da suka yi tattali don shirin yaƙi da aka za ga Allah ya yi rantsuwa ya ce mana wal'adiyati dabaha qala shaykhul islam ibn taymiyyah ibn taymiyyah Allah ya jikansa Allah ya masa rahma ya faɗa yace fal marsaduna lil ilmi duk mutanen da suka zauna wato madakata ta ilimi alaihim lil ummati hifzuddini to wajibi ne gare su su tsarewa mutane addinin su sannan wa tablighihi da kuma isar da addinin su da haka kullum ban gushe ba ina faɗa wannan wajibcin yana kan malamai sai sun tashi sun karantar da mutane abin da ya kamata a karantar da su musamman na miyagun aƙilu fa'ida lam yuballighuhum ilm dini idan malamai ba su isarwa da jama'ar gari ba ilimin addini aw dayya'u hifzahu ko kuma suka wulakanta tsara addinin din to kana zalika min a'abami bulmi to wannan yana daga cikin mafi girman zalunci lil muslimin ga musulmai ولهذا قال الله تبارك وتعالى saboda wannan ne Allah ya faɗa yake mana innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wanda suka boye abinda muke saukarwa na dalilai wal huda da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan mun riga mun yi bayanin shi ga mutane fil kitabi a wa'annan duk wani mai tsinuwa sai ya tsine musu bayan Allah ya tsine musu saboda haka matsalar tana da wahala da zaran Allah ya jarrabe ka yi baka karatun addini to rikici zai taso jama'a gari kaso 90 cikin 100 ga inda suke kuma ba nan gaskiya take ba kaso goma ne cikin 100 suka fahimci ga inda gaskiya take ka wa mutanen gari su tsangwame ka kai wa mutanen gari abinda suke so ku bata da Allah kun akwai matsala a cikin matsala shi yasa faɗan gaskiya yana da mugun wahala kwaran gaskiyan gaske musamman a irin wannan zamanin da muke ciki tuhumar mutane da ha'inci a inda bai kamata a tuhumce su da ha'inci ba yayi yawa to dan haka shine malamin yake cewa fa inna darar kitmanihim domin cutarwar malamai su ki tashi su karantar da mutane ilimi da miyagun aƙidu ta'adda ilal baha'im wa ghairiha wannan yakan sa mutum ya koma zuwa ga wato albaha'im dabba da kuma waninta yace fala'anahumul la'inuna hatta albaha'im shi yasa cikin waɗanda za su tsine duk wanda yake da karatu bai tashi ya bayyana karatun ba to ba hatta dabbobi sai dan Allah cewa ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inu shi yasa Allah ya kiyaye da ɗaliban karatu da malamai ana cikin hatsari kwaran gasken gaske har dabbobi sai sun kwashe ma albarka sai sun tsine ma wallahi wannan shine abin da ke faruwa wannan maganan yayi ta cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na ashirin da takwas shafi na ɗari da tamanin da bakwai وقال الإمام ابن باس أما جموع فتاوى شيخ الإسلام يتي أما الكتب المؤلفة أما لتتفند أكربتا في العقيدة من أجمع ذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية wanda ya yi ta cikin tuhfatul ikhwan yace cikin littattafai wanda suka shafi aqida wanda aka tattara mafi muhimmanci akwai majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikh bin Bas alaihi rahmatullahi ya yi wannan maganin a littafin tufatul ikhwan a shafi na talatin da bakwai da shafi na talatin da takwas ya ƙara faɗa wa ƙala aidin ya ce farraddu ala ahalil bida'i duk wanda ya tashi zai yi raddi ga 'yan bida'a inda shekul islam bin taimiyya ya ce mujahidun yana matsayin mujahidi ne a in baka iya ɗaukan waɗannan rigingimin ba a zage ka a maka kazafi ai maka shari ka ji wata magana wani ji kullu ta ka rasa sanin ta ma ya haɗa sharrin eh a zo a yi maku kaza ta yaya za ka iya tarbiyyar mutanen da za su iya kalubalanta wa'annan kafiran na duniya ai ba zai iya ba sai ya ce hatta kana yahya bin yahya har sai da yahya bin yahya ya ce azabu an sunna malamin da zai tashi lokacin da yan bid'a suka taso wa sunnar manzon Allah ya miƙi ya ba ta kariya ya ce afdalu minil jihadi ya mafi fi jihadin domin fada da wanda ke waje yana da sauki amma fada da wanda ke ciki matsala ce da take da wahala wannan ya yi ta cikin mujalladi na uku shafi na sha hudu sannan zatar zahabi al'imamin zahabi ya kara wanda ya rasu hijira 748 ya ce faƙultu li yahaya an rajul yun fi kumalahu ana iya samun mutum ya siyar da dukiyarsa wa yajtibu nafsahu ya wahalar da kansa wa yujahidu sanan yayi jihadi fa hada afdalu minhu shin mutumin da ya tashi lokacin da sunna ki bukatar a bata kariya shin shine mafifici qala na'am bi kasir yace da yawa ma wannan ya kawo ta cikin siru a alamin nubala a mujalladi na goma shafi na ɗari biyar da ainihin wato sha bakwai sau da haka wallahi ban san wani zamani da ya zama wajibi ba malamai su tashi su ba sunna kariya kamar irin wannan lokacin da aka taso wa sunnar manzon Allah ta kowane bangare da kowane yanki to da haka sai yake cewa walida saboda haka ne ishtadda nakiru salafi wato inkarin magabata ya tsananta inkarin magabata ya tsananta saboda haka ne inkarin magabata yi tsananta wal a'imma da kuma shugabanni laha ga matsala ta bid'a ailul bid'i wasahu bi ahliha suka dinga ihu suna ta bid'a din min aqtaril ardi a dukkan sasannin kasa wa hadzaru fitnatahum ashadda tahziri suka yi gargadi da kashedi da jan kunne mai tsanani akan matsalar bid'a wa balagu fi zalika kuma suka kai makura akan wannan malam yubaligu mislahu fi inkari fawahishi irin abin da ba su kai makura akan shi ba wajen inkarin alfasha da zina da kuke gani da luwaɗi da shan giya da caca da maɗigo da waye mutane da sun gane addini ba su kai matsalar bid'a ba ana iya samu kaga mutum musulmi amma yana shan giya shi yana shan mazinaci musulmi amma wallahi matsalar bid'a ta fi ta hatsari dan yanzu zina da wuya ta mayar da mutum kafi shan giya haka amma wallahi bid'a yanzu nan za amfani da ita a mai da mutum ya zama arni mutaddi idan wannan mutumin da muka buga misali da shi in ba renin hankali ba kai ka zo kana ce mana wai annabi ya karantar da kai qur'ani a bakin wata bishiya mai kama da alilli ba wai daga bango zuwa bango shi yasa hatta maganan ganin watan nan da ake ta rudani kowane ya makale ya ce ya ga wata ya bugu kasar da kana iya samun mutum mai shekara hamsin sittin ya ce maka sun haɗu da annabi ƙiri da muzu shi ne ba zai fito a kawai makale mana ya ce maka ya ga wata ba kuma ba fa jahilai ba fa malamai ba maganar ba tana nan ba wanda yusuf ali ya ce kiri da zuwa annabi zai koya mai karatun qur'ani daga fatiha har zuwa nasi annabi yana fada yana da wadda sai an ba hankali wannan yake cewa wa zulmi da zalunci wal udwani da wuce gona da iri iz yayin da madarratul bid'a cutarwar bid'a wa hadmuha lid-dini da kuma rushewar wadda bid'a take wa addini wa manafatuha lahu da kuma kora addinin da take ashaddu wallahi ya fi tsanani amma sai mutane sun gane addini sannan hakan yake yiwa ka taba ganin wani mai luwadi da ya ce maka in yi luwadi di in ya gama akwai lada na musamman da Allah ke bashi ka taba ganin mai zina ya ji yayi zina ya gama ya ce akwai wani abu da Allah subhanahu wata'ala zai bashi saboda ya yi zina ka taba gani amma nan da suka ɗauko wani abu suka shigo yanzu ba nan cikin ramadanin nan ba aka yi wani tambaya alaga malam ni ne in zan tashi shehu in zan miƙe shehu in zan kwanta shehu mun yi gaddama da wani aboki na ya ce min ba kyau shine nake so kai mun ƙarin bayani me ya ce cewa kawai ka nutse cikin shehu komai kai ta kiran shehu ba fa Allah ba fa wanda ba shehu ba ko annabi Isa ka kira banna ne tare da annabi Isa ya kwa shehu Ibrahim tabbas a wajen Allah to wannan a koya masa wannan ya zo ya mutu ran da zai mutu yana kiran sunan shehu Ibrahim na rantsi da Allah gara wanda zai mutu yana zina amma mutane ba su gane addini ba to da ya halatta ma gara mutum ya mutu yana kiran sunan jesus annabi isa ka san ko kaga musulmi ran da zai mutu yana kiran yesu almasihu ka san an samu matsala ko to mutum ya mutu yana kiran sunan annabi isa ya samu matsala ballantana shi ibrahim ballantana shi to wannan yana daga cikin matsalar bid'a wannan maganin al-imamu ibn ya qayyim yayi ta cikin madarijus salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kawo ta a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da uku biyu ya kawo ta na al-imamu ibn al-qayyim shi yasa ko wanda suke ganin mun matsa to mun ba mu karatu kan aqida ba me kake so mu karatu a kai shi ana mayar da mutane arnan ana riddantar da su da sunan wasu hanyoyi da sunan ɗari'u kake so a dawo a yi ta magana kan nawaƙidul wudu'i ga kuma nawaƙidul imani an warware mutane musuluncinsu su da imani me amfanin alolar da su yi da sallar da za su yi an warware imanin me amfanin shi yanzu nan jiya wani ya bugo min bayan mun gama karatu nan nan nan jiya wani ya bugo min yace billahi allazi la ilaha illa huwa shi yana da takaddar da wani shehi ya rubuto wa kakan shi shi kanshi yace sai da aka ba da tabbacewa kakansa duk wanda ya gan shi ɗan aljanna ne kakansa na ce e to kaga kai ma yanzu ya kamata tun da kai jika ne kai ma yanzu duk wanda ya ganka ɗan aljanna ne haka fa ake ba kayan Allah fa wa qala abul wafa bin aqil abul wafa aqil yake faɗa wanda ya rasu hijira 513 yace idza aratta an ta'lama in kana so ka san mahallar islami matsayin musulunci min ahalin zamani a kowane zamani fala tandur ila zihamihim fi abwabil jawami kada ka kalli cunkoson da suke yi a kofofin abin da ya shafi masallatai da makarantu wala da jijihin fil bilabbaika ko da wato ƙarfin sautinsu wajen in sun tsaya suna labbaika Allahumma labbaika yace wa innama undur ila mawti'ati a'da'ar shari'a yace ka kalli wani irin tasiri makiya addinin musulunci suke ga mutanen kowane irin zamani yace ashi bin rawandi wal ma'arri alaihi ma la'ainullahi wato ibn rawandi ya rayu da alma'arri ya ce Allah ya tsine masa albarka ya ce yanzumuna wa suna tsara banna sannan su yada ta ya ce ha za ya kulu wannan yana cewa hadithu kurafa wal ma'arri ya kulu ma'arri yana cewa talau batilan sun bi ainihin wato banna wajalau sariman sannan sun ainihin wato kori mutanen da ake ganin cewa sadaukai ne wa qalu suka ce sadakna mun yi gaskiya fa muka ce na'am ya'ani bil batil kitab Allah ta hanyar ɓata littafin Allah wa ashu sinina suka rayu shekaru mai tsawo wa uzzimat quburuhum wa turiyat tasanifuhum sannan aka zo ana girmama kaburburansu bayan sun ma addinin musulunci banna sannan ana siyan abin da suka rubuta yace wa ya yadullu ala burudati dini fil qalbi wannan yana nuna yadda addini a lokacin ne sanyi ya lalace cikin zukatan mutane wannan ya kawo shi a cikin al'adabu shar'iyya a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da ainihin wato takwas na abdullahi bin muhammad bin mufli wanda ya rasu hijira ɗari bakwai da sittin da uku sai ya ce wala haula wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim ba dabara ba karfi sai ga Allah to shine malin yace wa innani ad'u Allah azza wa jalla ina roƙon Allah an yaj'ala hadhihi risala ya sanya wannan risala ya zamantu wa asluha sababun mubarakun asalin ta ya zamanto shine sababi mai albarka li hamlin nufusi ala imali hadhihi sunna al wato wajen ɗaukar rayuka akan aiki da wannan sunna wacce ta wuce fi hayatul muslimina aljihadiyya wajen rayuwar musulmi ta jihadi addifa'iyya wacce take ba da kariya an hurmatul islami akan alfarmar addinin musulunci wa annaha min huquqillahi at-ta'abbudiyya domin yana daga cikin haƙƙi na Allah subhanahu wata'ala bauta min jinsil jihad yana daga cikin jinsi na jihadi wal amru bil ma'ruf da yi umarni da abu mai kyau wannan anil munkar da kuma hani da munkari muna da jihadi guda uku akwai jihadu ta'alimi shine farko yanzu wannan shine abin da ake buƙatar malamai su tsaye da shi akwai jihadul mali jihadi na a fito da kuɗi a ba addinin musulunci wannan aikin masu kuɗi ne sannan akwai jihadi na lokacin ba da aiki lokaci da za a ba don aikin addinin musulunci wannan raguwar jama'ar gari ne ran da kuma addinin musulunci yake buƙatar a ɗauki rai a bashi a bashi sai yake cewa wato ma musamman wal hajja buƙata ilaiha wato mulihatun fi hazihil azmina wato akwai buƙatuwa wato tana buƙatar naci a wannan zamanin fa inna wata'atal ahwa'i shadidatu domin damkar da masu son zuciya suka yi ma addinin musulunci a wasu gurare damƙa ce fa mai tsanani wasulbuha mutakasiratun likasaratul mudallina da aka zarar da wannan bannan yana buƙatar mutane kuma masu yawa saboda likasaratul mudallina al saboda yawan waɗanda suke batattun ne fitinannu arrabidina arrabidina bainana waɗanda suke marasa lafiya a cikinmu amma rashin lafiya ta fuskar addini akwai wanda zaka ga bai taɓa yin ciwo ba amma lokacin da yake da matsala a addini shine cikakken mara lafiya amma akwai wanda zaka gan shi yau rashin lafiya gobe ciwo amma da yake zuciyar tana da alaka da Allah wannan ba matsala bane bal ma hasali daga darajarsa a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki zai to shine malam yake cewa almuntawiyina ala rashi inna suka tattaro a zuciyarsu akan yayyafa wato asaba dama'irahum akan yayyafi na musiba wanda ya shafi zukatansu bi ara'in saqita da wasu ra'ayoyika waɗanda suke faɗaɗɗu ya kuzi ba'aduha wanda sashe ke kaskanta sashe min almanatin walbaraliyatin shine ai annifaq na manafinci wa hadasatin da waɗanda suke ainihin wato sababbin abubuwa watan riya da kuma abun da suke na haskakawa ne wa asariyatin da sunan wayewa na zamani wa ibahiyya da kuma waɗanda suke zuwa su halatta auren namiji da namiji auren mace da mace wa tilka da'awa wannan da'awa in ji malam alfajiya wacce take hanya ce alfajira ta fajirci ta hasage ta in ƙarƙashin wani mayafi da aka rufe huriyatul adiyan da sunan yancin addini wa majma'ul adiyan da sunan mahada ta addini wa zamalatul adiyan da sunan abokantaka da kawantaka na addini al'alamiya wallati sarat fi bilaliha ad-da'watul fashila daga nan da'awa wacce za ta kawo rauni sai ta yi tafiya a cikin wannan wallati sarar fi bilaliha ad-da'watul fashila insha Allah ta'ala wacce take tafiya a ƙarƙashin inuwarta wannan da'awa ce wacce take fashila wacce za ta watse da izinin Allah ce rauni lil qarib nan kusa ko wallati sarat fi bilaliha ad-da'watul fashila insha Allah ta'ala للتقريب بين السنة والمذاهب الأخرى دعواتي وتا أقرقشين إنو وتا وتا تكي فاشلة ذاتي لوني ملوني إن الله يا يدى wajen abin da ya shafi a samu kusanci wajen ahlus sunna da kuma raguwar mazhabobi ila akhiri tilka da'awa allati tajtasu min alqulubi qa'idat alislam wacce take tumbike wata ka'ida babba a cikin addinin musulunci wace ka'ida suke kokarin su tunkuɗe shine alwala wal bara mun ce alwala wal bara'u san wanda Allah ya ce a so shi dole da kuma kin wanda Allah ya ce a ki shi da zaran aka cire wannan cikin al'ummar musulmi in ka zo ayoyi a Qur'ani da Allah ya fassara cewa la tattakhidhu aduwwa kuma auliya mutane na maka kallon fitinan ne kai kuma ba kai ka faɗa ba Allah ne ya faɗa kai kawai fasawa kai ka fassara ayar to nan gaba in ba sa'a ba da irin wa'annan sunan sai ka ga kamar yadda wasu sun fara wannan tunanin idan Allah ya ce allazina kafaru wa saddu sai a ce to ba za ka ce kafare ba sai dai ka ce to waɗanda ba musulmi ba saboda ka ce kafare wai tsokana ne an fa fara fa wannan tunanin fa jama'a fa wai sai dai ka ce waɗanda ba musulmi ba ko ina za a yi haka oho to shine malam yake cewa wallahu ta'ala ya kula Allah yana cewa wala tattabi ahwa'ahum kakka ba son zuciyarsu wa hadarhum ka yi taka tsantsan da su an yaftinu ka an ba'di ma anzalallahu ilaika kada su fitine ka ka bar sashin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar maka kamar yadda ya ce wa manzon Allah wa in kadu wallahi saura kiris la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayrahu wa in kadu wallahi sun yi kusa saura kiris la ka an allazi auhayna ilayka litaftari alaina ghayrahu suna so wato su fitine ka dan ka bar abin da Allah ya maka wahayi ka kirkiri wani abu na ƙarya ka jingina wa Allah to idan ka yaka Allah ya ce idan ka khalila to lokacin ne za su rike ka a matsayin babban masoyinsu kuma jifa da kyau fa Allah da annabi yake magana fa lokacin da makiya Allah suka tasa shi gaba Allah ya ce wa in kadu wallahi sun yi kusa la yaftinunaka an allazi awhayna ilayka liyaftan alaina ghayruhu su fitine ka suna so ka kirkiri wata magana ta ƙarya ka jingina ma Allah abinda kuma yi maka wahayi ya ce ka bi ka aje shi to a lokacin in kai haka idan latta ka zo ka kalila sai su rike ka babban masoyi Allah ya ce walaula an tabbatna ka ba don mun tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilaihim an qalila yi kusa kaɗan karkatar kaɗan wani abu zuwa gare su sai Allah ya ce idan asheku la azaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamaci wallahi sai mun ɗanɗana maka uƙuba ta rayuwa da uƙuba ta mutuwa Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake faɗa mu wannan idan makiya Allah suka zo suka tasa shi gaba suka sa shi ya bar wani abu wanda Allah ya saukar masa na wahayi ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah to lalle za su rike shi babban masoyi kuma Allah ya ce sun yi kusa laƙad kitta kai annabi yi kusa tarkanu ilaihim shay'an qalila kaɗan karkata wani abu kaɗan zuwa gare su Allah ya ce to a wannan lokacin da ka karkata idan la'azaqana ka dhifal hayati wa dhifal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira wallahi da mun nana maka azaba a rayuwa ninkin ninka ta zami sannan mu ninka ta bayan ka mutu sannan thumma la laka alaina nasira ba za ka samu wani wanda zai kawo maka gudunmawa sanda zamu mu ɗauki mataki akan abin da za mu yi maka ba wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa ya kuma ainihin wato faɗa masa da haka yana da kyau ka gane cewa in kana rike da addini musamman yanzu zamani da fitintunu da rigingimu suka yi yawa makiya Allah ba za su daina fito maka ta can da can da can da can ba in wannan hanyar ba ta yi ba za su yi kokarin su canza su koma wata hanyar in wata hanyar ba ta yi ba za su yi ƙoƙarin su canza daga wata hanyar musamman wannan zamanin da muke ainihin wato ciki shi yasa in kana harkar addini cikin abin da za ka haɗa da shi sai ka haɗa da addu'a da roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai akan addini da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان Allah ka tabbatar da zukatanmu akan imani Allahumma radda al'ummata ilayka raddan jamila Allah ka mayar da al'umma zuwa gare ka mayarwa mai kyau dan yi kokari in tsaya a wannan gaba din sai mu jira halka ta gaba wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu